before giving a Dhamma talk, you pay respect Buddha by reciting in the Modasa three times. Trước khi vào thời Pháp thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa ဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ Okay, we are teaching the collection of Buddha's equality. Now, right. We are reaching Loka Vidu. Ngài Sero đang dạy chúng ta, chúng ta đang học về niệm ân Đức Phật là Buddha Nusati và bây giờ là chúng ta tới Hồng Ân Ân Đức Loka Vidu là thế gian giải. Loka is the world, Vidu is Noah. World Noah. Loka là thế gian, còn Vidu là biết, thấu suốt. Loka Vidu là người thấu suốt tất cả thế gian. So there are two definitions about the Loka, the world. Uh, first one we have finished. Loka means Sada Loka, the being world. Sankara Loka formation world and Okasaloka realm or sphere realm, sphere world. Và Loka thì có chia làm hai chúng ta đã học rồi. Đó là vẫn uh, thế gian Loka như là thế uh, thế gian các cõi và loka đó là thế gian chúng sanh và Okasa Loka và Sankara Loka đó là thế gian của các pháp hành thì chúng ta đã xong hai phần rồi. Another definition of loka is five aggregates. Five aggregates are called loka, uh, a bit similar to Sankara loka. Và có một định nghĩa khác của loka thế gian ở đây, đó là uh, ờ, năm uẩn, năm khanda và năm khanda thì năm uẩn này thì tương tự như là thế gian các hành sankara loka so knowing five aggregates as a nature as a process to arise as a cessation as a cause of cessation và biết được năm uẩn biết được cái nhân sanh khởi của năm uẩn và biết được cái sự sanh diệt cái nhân của nó cái nhân của năm uẩn nguồn gốc của năm uẩn thì đó gọi là cái sự thế, biết thế gian theo similar to four noble truths tương tự như là tứ thánh đế theo the Buddha know what is the nature of loka What is it? The causes of loka to arise. Đức Phật biết được cái bản chất tự nhiên của lô cá của thế gian và Đức Phật cũng biết được cái nguồn gốc sanh khởi của thế gian. What is the cessation of loka? And what is the cause of cessation of loka? Và Đức Phật cũng biết được cái sự diệt của thế gian của lô ca và cái nguồn gốc cái nhân dẫn đến sự diệt của lô ca so there is one soda named rohidasa sota so one time the young Deva, Rohidasa, came to the Buddha, asked Buddha, và có một bài kinh là Lohitasa ờ, uh, Sutta bài kinh này thì có một vị tên là Lohitasa đã tới gặp Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn So ờ, how do you say about this? The end of the world, uh, where what what not born uh, it's not aging it's not sick it's not die and it's not reborn can you go by traveling vị uh, à, Lohitasa này mới hỏi Đức Thế Tôn rằng thưa Đức Thế Tôn có cái nơi nào cuối cùng của thế gian mà cái nơi mà chúng ta đới tới cái, đạt tới cái nơi không còn xanh không còn già không còn bệnh và không còn chết nữa hay không nơi nào là cái nơi cuối thế gian có nơi nào như vậy hay không At that time, the Buddha told and said, Deva cannot go the inner world where uh, it's not born, is not uh, does not age, uh, does not die, and does not reborn, cannot go by traveling. Đức Phật mới trả lời vị ờ, sư thiên này rằng là không có cái cách nào bằng cách đi du hành ở mà đến cuối thế gian không có cách nào bằng sự đi du hành mà có thể tới được cái số chỗ cuối cùng đó là không còn xanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn tái xanh. Không có nơi nào như vậy cả bằng cách đi du hành. So at that time, the Dewa satisfied, satisfied very much with the Buddha's saying. Lúc đó thì vị Chư Thiên rất là hoan hỉ, rất là thỏa mãn với câu trả lời của Đức Thế Tôn. What is the reason? He reports he reported to the Buddha. In the previous life, he is uh, he was a seer uh, practitioner. So trying to find out the inner world. Lý do ở đây là gì? Đó là vị ấy nói rằng trong cái đời trước khi mà vị ấy là một vị đạo sĩ thực hành thì vị đấy cũng đã đi tìm con đường con đường để đi tới cuối cùng của thế gian. So he tried uh, to find out the end of world. So by traveling for the one world, for the one se- Sakawala uh, from the East Ocean to the West Ocean, like a, a of palm tree. Uh, uh, clever archer shooting arrow. Uh, so the arrow across the shade of palm tree. This is a palm tree, the arrow across. So this speed is very, very fast. So for the one Sakawala, his speed, his going speed or traveling speed is Uh, like uh, the arrow's speed which cross the shadow palm tree. Và bằng cái sự du hành này, vì đó đã đi tìm cho cỏ cả cái cõi trái đất, cả cõi thế giới là Chakavala, là xem là cuối cùng của cái Chakavala của cái thế gian này là gì. Và cái sự du hành của vị này rất là nhanh, nhanh giống như là một cái mũi tên của một người công thủ thiện xảo bắn mà xuyên qua đi vượt qua cái bóng cái bóng của cây uh, cây thốt nốt nghĩa là nó nhanh như vậy cái tốc độ mà du hành của vị đó là nhanh như là cái tên bắn mà bắn bay qua cái bóng của cây thốt nốt So the holy life he trying to cross the world one after another uh, Only you may rest for the eating time, drinking, toilet, uh, so uh, a bit of resting. Uh, so only those time uh, he did resting. So the other time, uh, about 100 years, trying to across the worlds one after another. But uh, he didn't find the end of the world. Và trong cả một cái kiếp sống như vậy thì cả cuộc đời như vậy vị đó đã đi du hành, đã đi du hành và hết cái cõi thế giới này đến cõi thế giới thế giới khác, nghĩa là hết cái Chakavala này đến Chakavala khác, nhưng mà vị đó chỉ có nghỉ nghỉ ngơi khi mà dừng lại khi mà cần phải ăn khi mà cần đi toilet đi vệ sinh hoặc là làm những cái việc khác còn lại tất cả thời gian dành còn lại là để đi du hành mặc dù là đi du hành hết cõi thế gian này đến cõi thế gian khác nhưng mà vì đấy vẫn không vẫn chưa có tìm được cuối cùng của thế gian lô các. So because of this, the Deva said, the Buddha's saying is a very good saying. So cannot reach the end of world by traveling. Chính vì như thế nên là vị chư thiên này rất rất là tán thán, rất là thỏa mãn với câu trả lời của Đức Phật vị này mới nói rằng đó chính là diệu pháp và vị đó cũng công nhận rằng đúng là như vậy không thể nào mà đi đến tới cuối cùng của thế gian bằng cách đi du hành được. So there was a definition of the world is uh, Ogasaloka, the realm world, the world of the realm, realm the world of sphere. Ừ. Và cái định nghĩa về Loka ở đây đối vị chư thiên nói về Loka ở đây đó chính là Okasa Loka, đó là thế gian của các cõi. But uh, the Buddha continued to say, yes, cannot reach the world by traveling. But without reaching the world, cannot make an end of suffering. Và như vậy, Đức Thế Tôn mới trả lời với vị chư thiên này rằng, đúng như vậy, không thể tới được, không thể đi du hành, không thể tới được cuối cùng của thế gian. Nhưng mà nếu mà không đạt được, không tới được cái cuối cùng, điểm cuối cùng của thế gian, thì sẽ không thể nào mà vượt qua được sanh già bệnh chết. Buddha continued and say that လောကလောကသမုဒယလောကသမုဒယ meaning is the cause of လောကလောကနိရောဓ the cessation of လောကလောကနိရောဓဂာမိနိအတိပဒံ the practice to cease the loka is only in this body Uh, like six feet high, six feet wide. Uh, so only in this body, uh, uh about six feet high and wide, uh, together with the mind, together with the perception. Loka is only here. Loka Samudya also here. Loka Niroda also here. Loka Niroda Kamini also here, the Buddha said. và Đức Phật mới nói rằng như vậy đây là loka samudaya như là nguồn gốc của loka nguồn gốc của thế gian là như thế nào là cũng chính là đây và Đức Phật cũng nói chỉ cho chỉ ra rằng đó là cái sự diệt của thế gian loka ở ờ, niroda và Đức Phật cũng nói tới con đường là để tới đoạn diệt của thế gian chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng như vậy trên trong cũng trong cái thân này cao khoảng 6 feet thôi là khoảng độ 1m8 thôi nhưng mà cùng với cái tâm cái thân này cao khoảng độ 6 feet khoảng 1m8 và cùng với cái cái thân này cùng với cùng với cái tâm này thì nó chính là bao gồm toàn cả toàn bộ tất cả thế gian toàn bộ lỗ cá là chính trong cái thân này so the Buddha is saying about the loka is uh, Sankara loka, formation world or may say another way, five aggregates. Còn về Loka, về thế gian ở đây, Đức Phật nói thế gian Loka ở đây chính là Sankara Loka là thế gian các pháp hành hay là năm uẩn Khanda. So, Loka means of five aggregates. Another way to say is Loka Satya. Loka Samudaya is a Samudaya Satya. Loka Nirodha is a Nirodha Satya. လောကနိရောဓဂามิနိပတိပဒါ is a mekha sitya so okay hay là nói một cách khác đó là thế gian nguồn gốc của thế gian sự diệt của thế gian con đường đến tới đoạn diệt của thế gian hay là cũng chính là tập đế là ờ, diệt đế và chính là đạo đế theo About ờ, the loka nirodha, cessational loka means nibbana. À. So actually nibbana is uh, not in this body. So in the dukkha madika. Dukkha madhika means teaching Buddha's uh, teaching or teaching phenomena in two ways, divided into two. Ejata Dhamma, one is the internal Dhamma, Vaheda Dhamma, ờ, external phenomena Dhamma. À. So Nirvana is no internal Dhamma, à. external Dhamma. But the Buddha here say to find, uh, I, I said, uh, Loka Nirodha is in this body. Although Nibbana is outside, external, To get a nirvana, you need to practice internally, internally in the body. Uh, because of that, only the Buddha said, Loka Nirodha also in this body. Okay. Và Đức Phật cũng nói rằng Loka Nirodha hay cũng chính là diệt đế thì cái sự diệt diệt ở đây diệt của cái thế gian ở đây sự tận diệt của thế gian ở đây thì cái sự tận diệt này và con thì nó không nằm ở trong thân này niết bàn nghĩa là niết bàn thì không nằm ở trong thân này niết bàn ở bên ngoài không nằm ở trong này nhưng mà con đường và cái sự diệt nó diệt của tất của thế gian thì lại phải thực hành phải thực hành ở chính bên trong và tất cả các hiện tượng thì được chia làm hai các hiện tượng bên trong và các hiện tượng bên ngoài thì tất cả những cái pháp hành à, hay là tất cả những cái mà sự đoạn diệt của thế của chúng ta muốn thấy được niết bàn thì chúng ta phải thấy được quán xét được cái thấy được cái sự đoạn diệt ở chính bên trong. So what the Buddha said is without reaching the inner world cannot make an end of suffering. So For the Vipassana practitioner, discerning Nama Rupa or aggregate in this body, seeing arising and perishing, later the mind, free from those things, take a Nibbana as a, as a object. So it is uh, reaching in the end of the world. Đức Phật nói rằng nếu mà không tới được tận cùng của thế giới, của thế gian thì sẽ không thể nào đoàn tận khổ đau được mà khi mà người ta hành thiền vipassana thiền quán thấy được cái sự sanh diệt của các pháp của các danh danh chân đế sắc uh, sắc chân đế và từ từ người ta sẽ thấy được cái sự diệt và từ từ hành giả sẽ thấy được cái cuối cùng đó là niết niết bàn à niết bàn So the Buddha is Loka Vidu, the world knower knowing the nature world, the causes of the world, the cessation of the world, and the causes of the cessation of the world. Đức Phật là Lokavidu, là biết tất cả, là thế gian giải, là biết tất cả thế gian, thấu suốt tất cả thế gian. Ngài biết được cái nhân sanh của thế gian, Ngài biết được cái sự đoạn diệt của thế gian, Ngài biết được cái nhân dẫn tới sự đoạn diệt của thế gian, Loka. So another name of the Buddha related to Loka is Lokandaku. Lokandaku. Uh, who reached the end of the world. Một tên khác nữa, uh, một hồng ân khác nữa của Đức Thế Tôn đó là Lokadagu, có nghĩa rằng là người mà đã đến đến được tận cùng của thế gian. So, because of knowing in the world, because of reaching in the end of the world, the Buddha said, didn't long for this world, uh, no other world. Bởi vì Ngài đã tới được, Ngài đã thấu suốt thế gian và Ngài đã tới tận cùng của thế gian. Và chính vì thế Đức Phật mới nói rằng Ngài không còn mong muốn cái thế gian này và cũng không còn mong muốn cho cái thế gian nữa thế gian kế tiếp nữa So now we finish uh, local with world Noah. Bây giờ chúng ta đã học xong phần thế gian giải Lokavidu. Okay, you can reflect uh, this quality, uh, you can recite in, in mind Loka Vidu by knowing this meaning. Also, you should try to reach the end of world to make an end of suffering. Như vậy thì chúng ta sẽ niệm ân Đức Phật, niệm hồng ân thế gian giải loka vidu, loka vidu ở trong tâm mình và đồng thời khi mà niệm loka vidu thì chúng ta cũng đồng thời biết tất cả những à, biết những ý nghĩa này và Sedo mong muốn rằng chúng ta sẽ đạt được chúng ta sẽ đạt tới sẽ tới điểm để tới tận cùng của thế gian và kết thúc khổ đau So uh, another way to know is as long as we are in the world, So, without reaching the end of the world, uh, cannot cannot make an end of suffering. So there is world, there is suffering, there is life, there is suffering. Khi mà chúng ta không tới được tận cùng của thế gian, thì chúng ta không thể nào mà kết thúc được khổ đau. Nếu mà có thế gian, thì sẽ có khổ đau có thế nơi nào có thế gian thì nơi đó sẽ có khổ đau. So sometimes if we suffer this world uh, we may happen to long for another world. <laughs> so but uh, uh, there is no world free from suffering. Nhiều khi chúng ta thấy rằng ở cái cõi thế gian này thì gặp nhiều khổ đau nên là thành ra chúng ta thích nghĩ rằng có một cái thế gian khác sẽ không có khổ đau nhưng mà thực tế ra thì không có cái thế gian nào mà không có khổ đau cả so if we want to make an end of suffering we should go to the end of world but như vậy ờ, vâng <laughs> okay. như vậy khi mà nếu mà chúng ta muốn đoàn tận khổ đau thì chúng ta phải cố gắng tới được cuối cùng của thế gian. Okay, Lord down may not be problem. Maybe even to make it in the support. Như vậy lý thì chúng ta đang bị phong tỏa, đang bị lockdown, không có vấn đề gì, gì lớn đúng không? Thì chúng ta có cơ hội để kết thúc tất cả khổ đau, có cơ hội để tới được cuối cùng của thế gian. Okay. So we will move another one. Another Purisa Dhammasarati. So there are two definitions. If this is the true quality, uh, Nodara is one quality, Purisa Dhammasarati is one quality. If so, there are 10 kinds of quality of the Buddha. This is one definition. Another definition is Nodara Purisa Dhammasarati. just one quality? If so, altogether nine quality. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với ân đức tiếp theo Anuttaro Buddhisara Masarati. Nếu mà chúng ta chia ân, à, ân hồng ân này chia làm hai Anuttaro và Buddhisara Masarati thì tất cả là ân đức Phật. Ân đức Phật là có 10 ân đức nhưng mà khi mà nếu mà chúng ta chia đó là một thì ân đức Phật là gồm có 9 ân đức Phật. So uh, we will uh, explain first ten qualities. So no draw is one quality. No draw is not an uh, odero, uh, not an odero joining. Uh, so odero means uh, uh, more superior uh, more superior person. Not outer minister. No more superior person. So minister, uh, like in English, maybe no two. No two minister, only one. <laughs> so uh, uh, this is like that. Uh, no more superior person means uh, uh, there is no one uh, who is more superior than him. He is the most superior one. Và uh, ờ, ân đức đầu tiên chúng ta có thể chia, ờ, chia làm hai thành Anuttaro thì con nạ và Anuttaro và từ đây Anuttaro nghĩa là gì? Nghĩa là tối thắng và na là gì? Là không, nghĩa là không có ai tối thắng nhưng mà thực tế theo ngữ pháp thì giống như là không có hai có nghĩa là không có là đứng thứ nhất có nghĩa rằng na anuttaro có nghĩa rằng là một bậc tối thắng không có ai trên thế gian nghĩa là không có ai mà có thể cao thượng mà không ai có vượt qua được vượt qua được ngài nghĩa là ngài đứng thứ nhất là số một là không ai tối thắng hơn So that means uncomparable. Uh, uncomparable. is the most. As a morality, as a samadhi concentration, Asepanya à, lưu đau ăn con đình và ngài là bậc không ai có thể so sánh được không ai có thể so sánh với ngài về giới không ai có thể so sánh ngang bằng với ngài về về định samadhi không ai có thể so sánh với ngài về panya trí tuệ ese à, vimauti ese megaphala ese vimauti nhana dasana Pachawa Kanha. So no one can compare to the Buddha. Không ai có thể so sánh với Đức Phật về trí tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiến, về uh, tất cả những điều đó không ai có thể sánh ngang bằng với Đức Phật được. So one time the Buddha said. So, with the wise people in the world, we are not always opposite. Uh, wise people in the world and Buddha, not always opposite. Some cases they agree each other. Uh, this is a morality, this is concentration, this is wisdom, uh, etc. About some case, they are the same, not uh, the same idea, not opposite. Not all, but in some cases, the Buddha said. Và Đức Phật nói rằng đối với à, Đức Phật và các những người trí trên thế gian thì không phải là họ có những cái thứ mà không tránh được với nhau ví dụ như là những người trí họ cũng có những quan điểm về giới có những quan điểm về định và những cái thứ họ có một số những cái quan điểm là đúng là giống với là Đức Phật thấy uh, những quan điểm đúng chứ không phải lúc nào cũng đi trái ngược lại nên nên là tất uh, gần như một số những quan điểm của những người trí là đúng với những cái gì Đức Phật dạy nhưng mà không phải là tất cả. So, for example, uh, not killing is good. Uh, Banadibada. Uh, not killing is good. So about this case, uh, so Buddha and other wise people the same. But in this uh, morality, so other people praise Buddha if compared to uh, teacher to teacher. So teacher to teacher, if they compare, so praise Buddha. Buddha can follow more than them, although the same idea. So, for, for example, not eating dinner. <laughs> Some wise people, yeah, agree eating dinner is not good. But uh, sometimes they may eat. But the Buddha didn't break this rule. Because of this, although this, in the in some cases they are the same idea, uh, the same practice, but uh, if teacher to teacher compare, so they praise Buddha. In the same way, if compare disciple to disciple, Buddha is a disciple and they are disciple. They praise Buddha's disciples. và chúng ta thấy rằng khi mà nói về giới thì có những cái tư tưởng là giống nhau ví dụ như là những người trí họ cũng nói rằng không sát sinh là là tốt và Đức Phật cũng đồng ý rằng không sát sinh là việc thiện là việc tốt nhưng mà đối với cái sự thực hành thì không ai họ họ không thể so sánh được nếu nói về vị thầy với vị thầy thì không ai có thể so sánh được với Đức Phật Đức Phật ngài nói và những cái việc ngài thực hành là hơn hơn hẳn họ về, mặt giới thì Đức Phật cũng nói rằng không sát sinh là tốt và cái sự thực hành không, không sát sinh của Đức Phật thì hơn hẳn những vị thầy khác mặc dù là những vị trí đó cũng những người trí đó cũng có cùng quan điểm hay là ví dụ như là quan điểm về không ăn chiều Đức Phật nói không ăn chiều và những vị ờ, những người trí kia cũng nói là không ăn chiều nhưng mà đối với họ nhiều khi họ vẫn có thể ăn chiều mặc dù họ biết rằng không ăn chiều là tốt còn đối với Đức Phật thì ngài tuyệt đối là ngài thực hành một cách rốt ráo ngài không có ăn chiều và cũng như vậy khi đối so sánh về các đệ tử của đức phật thì cũng vậy hơn hẳn về những đệ tử của những người khác về giới về định và so sánh từ vị thầy với vị thầy thì không ai có thể so sánh được với đức phật và so sánh về học trò với học trò thì học trò của đức phật cũng hơn hẳn So sometimes uh, we can compare in this way with uh, uh, other other people or other religion. So some are not agree each other, but uh, some we can agree. So uh, in those cases, Buddha and Buddha's disciple is uh, more to be praised because Buddha is an neutral, uncomparable person. So about the Sila Samari Panya, about the Vimoti, Vimoti Jnana Dasana, Megaphala, uh, Pachawakana. So the Buddha is uncomparable person. Cũng như vậy, cũng như vậy khi mà chúng ta so sánh về cái tôn giáo này hay là tôn giáo khác cũng vậy nhiều khi là cũng có, có những quan điểm giống với nhau nhưng mà đối với Đức Phật và đệ tử của Đức Phật thì là điều này là hơn hơn hẳn và cũng uh, về về về mặt về giới về định về trí tuệ về giải thoát về giải thoát tri kiến về đạo về quả là Đức Phật và đệ tử của Đức Phật và và không ai có thể so sánh được cái sự giải thoát giải thoát tri kiến đạo và quả với Đức Phật được So, okay, next quality, Purisa Dhamma Sarati. Purisa is a man or person. Dhamma is an uh, adjective, actually, adjective behind. So for the Bali, usually adjective is in front. So, but in English can be two things. So, the man who should be tamed if so, adjective is behind. So um, if you want to put in front, uh, tameable, maybe tameable person. Uh, so, uh, so Sarati is uh, uh who uh, who tame, who can tame uh, the person who should be tamed. So Uh, the Buddha is the one who can tame tameable person or the person who should be tamed. Và chúng ta thấy trước là Anuttaro là uh, vô thượng sĩ và Burisadam Masarati là Burisa đó là chính là trạng từ là à, là tính từ trong tiếng uh, Pali nhưng mà tính từ thường thường để sau nhưng mà ở đây tính từ lại để ở phía đằng ở phía đằng trước có nghĩa rằng purisa có nghĩa rằng cái người mà có người có thể điều ngự được và từ Sarathi nghĩa là cái người mà có thể điều ngự những cái người có khả năng điều ngự thì purisa Dama Sarathi đó là điều ngự trượng phu có nghĩa rằng cái người mà có thể điều ngự được những chúng sanh có khả năng điều ngự So um, Buddha is uh, normally man, man, sometimes a person, here man, but uh, uh, not me, not included woman. <laughs> so uh, this kind of grammar way is uh, Okata Nidesa. Uh, so we have a more problem. <laughs> Okata Nidesa is indicating higher ones, <laughs> indicating higher ones. So uh, if so, included lower ones. <laughs> so you may not agree, but uh, this is the uh, something karma way. So all the saying men include women. Mm, so if we say example, for example in the Mingla Sutta, Buddha Dharasa Singhaho. Buddha is a son, Dara is a wife. So single is supporting. So one one blessing, one mangala, supporting wife and son, humble daughter, <laughs> like that, not included the daughter. So uh, so you need to use this kind of grammar way, okacha nedesa, indicating uh, higher ones, means uh, Uh, lower one include automatically, although not saying indirectly. Hmm. Purisa, Purisa ở đây nghĩa là người nam và Purisa cũng có nghĩa là con người. Nhưng mà ở đây tại sao mà Đức Phật ở, ở đây lại nói là Purisa trong ngữ pháp Pali Purisa là người nam. Thế là người nam thì không có không có bao gồm cả người nữ ở trong này hay sao? Nhưng mà không phải, nếu mà Sedon nói ra thì thành ra có thể có vấn đề đúng không? Purisa đó Purisa đó là người nam nhưng mà khi mà trong ngữ pháp tiếng Bali thì người khi mà nói cái bậc người cao hơn người nam thì cao hơn và khi mà nói đến cái Purisa thì nó bao gồm cả người nữ nữa người nam ở đây thì vậy là bao gồm cả người nữ nữa và trong bài kinh Mangala Sutta bài kinh à, phước lành bài kinh Mangala Sutta thì có nói về dưỡng dục như là vợ và con trai uh, Putta như là vợ và con trai nhưng mà không phải chỉ có không, như, như vậy thì con gái thì sao có nghĩa là không dưỡng dục vợ và con gái hay sao nhưng mà thực ra khi nói con trai ở đây thì cũng bao gồm luôn cả con gái nghĩa là dưỡng dục vợ và con chứ chứ không có đấy là về ngữ mặt về ngữ pháp Pali chúng ta phải chấp nhận về cái mặt ngữ pháp Pali chúng ta hiểu như vậy So there is one story in Myanmar about the about the Mangala Buddha Dharasa Sangaho. <laughs> so as the father, as the son told the father, uh, the Buddha said, the Buddha Dharasa Singho, uh, supporting son, uh, wife is uh, a kind of blessing, the, the superior blessing. So, father, you should support uh, your son. <laughs> the son told the father. có một uh, câu chuyện ở Miến Điện là như thế này đó là trong bài kinh Mangala Sutta thì Đức Phật có nói rằng dưỡng dục vợ và con trai là phúc lành cao thượng nên là người con trai mới nói với cha rằng thưa cha như vậy thì cha hãy dưỡng dục uh, chăm sóc nuôi dưỡng cho con So at that time, the, the father also said, Oh, the Buddha said, Mata Bhikkhu Upattana, uh, à, serving father and mother, supporting father and mother. A son, you should support father. Người cha thì lại nói ngược lại rằng, cũng nói rằng, này con, thì Đức Phật cũng dạy rằng là phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng, nên là con hãy phụng dưỡng cha mẹ. So they argue each other strongly. At that time, uh, mother don't want to hear. So Although the Buddha didn't say bodhisattva supporting husband, uh, I'm earning money supporting both of you. Please stop. Ờ, ừ, à, hai người tức là thành ra là hai bà cha và con mới đầu với tranh cãi với nhau và người mẹ thì không nói gì cả và kệ hai cha con tranh cãi với nhau mặc dù là trong đó không có nói là dưỡng dục vợ và con nhưng mà trong đó không có nói là dưỡng ở trong đó thì không nói là nuôi dưỡng hay là chồng và con đúng không nhưng mà thực ra đấy trong cũng đó cũng bao gồm luôn chứ không phải là không so uh, sometimes uh, not just a word we translating so uh, taking meanings uh, can be another way so he agrees a man also uh, this is a Okata Nidesa, indicating uh, higher ones, but included included automatically lower ones. Hmm. Như vậy thì chúng ta nhiều lúc chúng ta không thể nào mà dịch từng từ một từng nghĩa của nó ra mà lấy cái nghĩa à, mà từng từ một được mà chúng ta phải hiểu nghĩa của nó và theo ngữ pháp của Bali thì như vậy là cái từ ví dụ như ở từ đây Purisa không có nghĩa là chỉ là người nam mà bao gồm cả người nữ khi nói về người cao hơn thì bao gồm cả người thấp hơn nữa thì theo ngữ pháp Bali chúng ta dịch thì nó nó sẽ khác nhiều khi nghĩa của nó là một từ của từ là như vậy nhưng mà nghĩa rộng của nó nghĩa thực sự của nó thì lại bao gồm những cái từ khác nữa những ý nghĩa khác nữa So Purisa Dhammasarati means the one the Buddha is the one who can tame uh, tameable person. Purisa Dhammasarati có nghĩa rằng Đức Phật là người có thể điều ngự, điều ngự những cái người mà họ có thể có khả năng điều ngự được. So one time the Buddha found or uh, met one person named Kesi Kesi. He, is the one who tame uh, horses. So the Buddha asked the question, how do you tame uh, the horses? So he said, sometimes gently, sometimes grossly, I tame, uh, or sometimes uh, gently Uh, grossly in both ways. Uh, if I cannot tame in both ways, and killed horses. Và một thời thì Đức Thế Tôn ngài mới gặp một người uh, một người quản ngựa và à, một người điều ngựa, à, một người huấn huấn luyện ngựa và Đức Thế Tôn mới hỏi người đó rằng khi này người huấn luyện ngựa thế thì khi mà ông huấn luyện những con ngựa này như thế nào thì vị đó mới trả lời thưa, thế, thưa đức thế tôn thì con dùng những cái biện pháp là nhẹ hoặc là những biện pháp nặng và nhiều khi thì con dùng cả hai biện pháp nặng và nhẹ nhưng mà nếu mà con cả hai cái biện pháp cả hai phương pháp này những phương pháp này mà không có hiệu quả thì con sẽ giết những con ngựa này So at that time the Buddha told him So I also tame in this way sometimes genderly sometimes grossly, sometimes in both way, if cannot, I kill. <laughs> Hmm. Và Đức Phật cũng à, nói với người huấn luyện ngựa rằng như vậy ta cũng làm như vậy, ta cũng huấn luyện điều ngự bằng cách nếu mà bằng phương pháp nhẹ, bằng phương pháp mạnh và cả bằng phương pháp mạnh lẫn nhẹ nhưng mà nếu mà không điều ngự được tí ta cũng sẽ diệt. At that time, the man told the Buddha, "Oh, you practice uh, not killing when you kill. <laughs> so what what is it you what you mean? Uh, so yeah, uh, taming taming softly uh, means that saying like that, if you listen Dhamma, Dhamma, you are reborn in the Deva realm with mansion, <laughs> with the company Deva females. So uh, it is a taming gently, taming softly, by showing the result of good deeds. Thì uh, vị huấn luyện ngựa này mới hỏi với nói lại hỏi với Đức Phật rằng thưa ngài ngài dạy về giới không sát sinh tại sao ngài lại ngài lại nói là giết là sát sinh Đức Phật mới nói rằng khi mà ta dạy với những phương pháp phương pháp nhẹ ở đây là gì đó là dạy về ví dụ như là phương pháp là nghe pháp nghe pháp thì sẽ cho quả báo sẽ tái sinh có thể tái sinh lên làm chư thiên và trên chư thiên thì có những thiên cung rất là lộng lẫy và có những thiên nữ xung quanh thí với chỉ thấy đức phật mới chỉ cho người ta thấy được cái nhân và quả và quả báo của nó và thì đó chính là phương pháp gọi là phương pháp mềm mại hay là phương pháp nhẹ So ờ, this kind of saying we call a new modern uh, rejoicing, rejoicing and talk. Uh, rejoicing and talk is uh, taming softly or gently thì những cái bài thời pháp như vậy gọi là những cái thời pháp anomodana hay là những thời pháp nhẹ nhàng uh, là để tùy hỷ anomodana thì đó là chính là cách mà điều ngự Đức Phật dạy hay là Đức Phật điều ngự chúng sanh bằng cái phương pháp nhẹ nhàng bằng cái phương pháp nhẹ. So what is taming grossly, uh, roughly? So sometimes by showing the result of bad deeds. If you do panadipada, you will be short life. If you harm other people, you will have a lot of disease. If you do kamesumechachara, uh, you will reborn uh, in the hell, or other people will hate you. In this way, Uh, by showing a result of bad deeds, sometimes the Buddha tame. This kind of taming is uh, taming grossly. Hmm. Điều ngự và khi mà chúng ta nói về điều ngự bằng bằng phương pháp thô bằng phương pháp mạnh mẽ ở đây là gì? Đó là Đức Phật sẽ dạy cho chúng sanh biết được cái quả của những cái hành động của những cái nghiệp bất thiện ví dụ như là sát sinh làm hại chúng sanh khác khi mà sát sinh thì làm cho cái tuổi thọ cũng sẽ ngắn đi và sát sinh hay làm hại chúng sanh khác thì sẽ làm tuổi thọ ngắn và bệnh tật còn ví dụ như là kamisu như là khi mà người tà dâm tà dâm thì sao sẽ bị nhiều người khác khinh bỉ dối ai không được không được người khác quý mến thì đó là những cái phương pháp mà Đức Phật dạy về có nói về cái quả của những cái hành động của những cái nghiệp bất thiện thì đó là những phương pháp điều ngự điều ngự theo những biện pháp như phương pháp mạnh mạnh mẽ sometimes the Buddha tames in both way softly and grossly so that means that by showing result of good deeds if you do good deeds you will be reborn in the realm If you meditate, you are reborn in Brahma realm, uh, like that. Sometimes by showing the result of bad deeds. If you do bad things, you are reborn in the hell, in the woeful state. In this way, I have to say in both ways. Và Đức Phật dạy chúng sanh điều ngự chúng sanh bằng cả hai phương pháp, phương pháp mạnh mẽ và phương pháp nhẹ nhàng phương pháp nhẹ nhàng ở đây đó là nhiều lúc đức phật đức phật dạy cho chúng sanh biết được cái quả báu của cái việc giữ giới của cái việc làm thiện pháp của cái việc làm hành thiền thì sẽ cho quả tái sinh lên làm chư thiên ở những cái nơi tốt đẹp còn đức phật cũng có dạy bằng cái phương pháp mạnh mẽ đó là cho thấy được cái quả của những việc làm bất thiện và ví dụ như là không giữ giới thì có thể tái sinh vào những cảnh giới địa ngục súc sanh rồi nhiều cảnh giới ác nữa thì đó là nhiều khi Đức Phật phải dùng những phương pháp mạnh và những phương pháp nhẹ để điều ngự chúng sanh. So, what is a killing? <laughs> like uh, the one who tame horses. Yeah, I, if I cannot tame uh, in both way, I'm killed. So the Buddha also, I'm also the same. If I cannot tame in both way, I'm killed. So what is a killing? So sometimes uh, some people uh, don't want to accept uh, Buddha's teaching, so may get angry. So, but in those times, so Buddha uh, uh, wise fellow monks, they don't think we should tame this kind of person. We should not. We should not tame this kind of person. So this kind of thinking, this kind of relinquishment is a kind of killing in the in the Buddha's discipline. So he will die in a long samsara again and again. Và như vậy, giết ở đây là gì? Đối với người điều ngự, à, người mà quản à, người mà huấn luyện ngựa thì họ khi mà con hai con ngựa con ngựa đó mà theo nhiều cách những cách bằng phương pháp nhẹ bằng phương pháp nặng và cả bằng phương pháp nặng và nhẹ họ không thể điều phục được con ngựa này thì họ sẽ giết nhưng mà ở đây đức phật cũng giết là giết là giết là như thế nào khi mà đức phật đã dạy họ rồi dạy họ những cái pháp những diệu pháp nhưng mà họ không có nghe thậm chí họ nổi sân lên và bản chính đức phật ngài và các bậc trí đều không thể nào dạy được họ và chính vì thế khi đó đức phật và các bậc trí từ bỏ xả bỏ cái người này thì khi đó người ta đó là cái sự người ta người ta người ta sẽ chết trong vô số những cái vòng luân hồi và nhiều cái kiếp họ sẽ phải tái sinh vào những cảnh khổ và nhiều kiếp họ bị chết như vậy thì cái sự xả bỏ không dạy dỗ họ nữa không có điều ngự họ nữa thì đó chính là gọi là giết So Purisa Dhammasarati means the Buddha is the one who can tame uh, the man who should be tamed. So the way of taming is uh, softly, grossly, in both way, and killing. <laughs> Và như vậy, Purisa Dhamma Sarati đó là điều ngự trưởng phu, có nghĩa là Đức Phật là người có thể điều ngự chúng sanh, Ngài dùng những phương pháp nhẹ nhẹ nhàng ngài dùng những phương pháp mạnh mẽ và ngài dùng cả hai phương pháp nhẹ và phương pháp mạnh và ngài cũng giết nếu không điều ngự được Okay, oh, Sarati, Sarati, I translate who came, uh, who admonished, maybe it is better, who admonished the one, uh, the, the one who should be tamed. Ờ, và ngài Seder có nói là nếu mà dịch cái từ Sarathi ở đây thì ngài muốn dịch lại bằng cái từ là giáo giới hay là nhắc nhở hay là giáo huấn là, là thay cho cái từ mà uh, thì uh, nghĩa là giáo giới hay là giáo huấn đó là Sarathi. Okay, another definition of Purisa Dhamma Sarati, another way is that Maybe someone not pure immorality, So the Buddha may teach him to be pure about the morality. Một cái định nghĩa khác của điều ngư trường phu ở đây là gì? Đó là nếu mà một người mà không có giới thì Đức Phật sẽ dạy cho họ về giới, dạy cho họ ấy trở nên có giới, giữ giới If someone is pure with morality, the Buddha may teach uh, first jhana like that. If someone have a um, first jhana, may teach second jhana, e, etc. Ví dụ như là ai mà đã có giữ giới rồi, chỉ giới rồi thì Đức Phật sẽ dạy cho họ để chứng được sơ thiền và khi mà ai đã chứng được sơ thiền rồi thì Đức Phật sẽ dạy cho họ lên nhị thiền vân vân theo cách này thì Đức Phật dạy chúng sanh điều ngự chúng sanh If someone have a jhana or concentration, the Buddha will teach how to have a mega phala. In the same way, first to second mega, second mega to third mega phala, third mega to fourth mega phala. In this way, the Buddha tame uh, ones who should be tamed. Và cũng theo cách này, nếu mà ai đã có được thiền chứng rồi, ai đã có được định rồi thì Đức Phật sẽ dạy tiếp lên cho họ có được manga phala đạo và quả tương tự như vậy khi mà người ta có được sơ đạo rồi thì đức phật dạy cho họ lên có được nhi đạo nhi quả và nếu có nhi đạo nhi đạo, đạo quả thứ hai rồi thì đức phật tiếp tục dạy họ lên đạo quả thứ ba và vân vân theo cách này thì đức phật điều ngự chúng sanh điều ngự chúng sanh mà những người mà có thể điều ngự được So there are two definitions about the Purisa Dhamma Sarati. So time is up. We should stop. We will do interview. Và có hai định nghĩa của Purisa Dhamma Sarathi nghĩa là điều người trưởng phu ở đây, nhưng mà thời gian bây giờ thì chúng ta, thời Pháp thì đã hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần hỏi và trả lời, hỏi à, và phần trình pháp.